Nav laiks, kad kuģis ienāk krastā, un mēnesis ir jau rītausmā, bet tu vēl guli puskāli uz akmens. Blakus gultai sev un kurpēm kājās, kā izbadējies karaļdēls ar barankām ap kaklu.